Zekalia eshula yakashatu Omurangi omukubonekerwa kwe nabona omukuwani nyamukuru Omukubonekerwa okundi omkama akanyoleka Yoshua omkuwani nyamukuru ayemerere omumaisho gomumaraikawe Yoshua ogwo Sitani akaba amwemereere amukono gwa bulyo kuija kumtoijera Omukama agambira sitani ati Iwe sitani omukama na akakukabukire Omukama aronkire Yerusalemu na akakukabukire Toli kumanya okwo ogu ali kichumukirira kyomuliro Aho Yeshua akaba ayemereere omumaisho go malaika ajwete emyendo yenziro zingi muno omaraika yagambira abamwemereere omumaisho ati mumujure ebijware ebyo ebitokoire muno amara agambira Yoshua ogwo ati leba nakwiyao entambara zawe nije nkujweke ebijwaro ebirungi muno nanye nagirante bamute ekiremba kirikwera omumutwe kityo bamuta ekiremba kirikwera omumutwe bamujweka nebijwaro omalaika w'omukama akaba ayemereereyo hanyuma omalaika w'omukama agambira Yoshua ati omukama wa mae nagamba ati kora kora ebyo ndikwenda okekomya nebyo ndikukuragira awo ragenderera kuleberera rwensinga yange na nyarubuga zayo marao ndauliraga enshara zawe nkoko ndikuulira enshara za malaika bandi omumaisho mbwenu iwe Yoshua omukuani nyamkuru ulira iwe na batayi bawe abakushuntama omumaisho kuba bantu bokumanywao ebirungi leba naija kuboleka omukozi wange itagi aibale elyo ntaire omumaisho ga Yoshua ibale limo elina embaju mushanju ninija kulibaijao ebiandiko alikugamba mukama wa mahe kandi ensegi ndigarulira entambara zayo omukiro kimo kirekyo inywena muligira emirembe buliomo aliyeta mutaiwe kushunta maamo amuzabibugwe anga amutinigwe alikugamba mukama wa mahe